berriki plazaratuak izan diren lan berriak hain zuzen. Alde batetik, Mikel Hernandez abaitua idazlearen airearen isla. Ela berria zinteresatuko gara, Mikel Hernandez abaitua idazlearekin mintzatu baikara. Berak errandigunaz? Maitasun historio bat. Eta badago bigarren mailako beste historio bat, iruzur literario bati buruz. Berez hasiera batean lehenengoaz moazan honetaz idaztea, baina azkenean, bueno, kokatu behar nuen norbaiten bizitzan eta orduan maitasun historio bat aukeratu nuen eta azkenean hau nagustu zait eta benetan eh, gai literarioa bigarren maila batean gelditu da eta bihurtu da bueno, maitasun historio bat edo. Bailkar argitaletxearekin, lazaratu den airaren isla, elaberriaren inguruan intesatuko gara beraz gaur, eta bestetik ere, maiatza argitaletxeak lazaratu berri duen Antxon Kazabonen ilunketik argira izeneko poema liburua ere aipatuko dugu. Bas gaitezen. dugu, gaur biliburu izango ditugula izpide, gure kultura talean eta horietako lehen aipatuko dugu, izan ere, ba, aste honetan aurkeztu baitu Mikel Hernandez abaituak bere azken obra. Airaren isla izeneko fikziozko elaberria digu orain gontan aurkezten eta honen inguruan mintzatuko gara idazlearekin. Mikel Hernandez abaitua, mila da berroita meretzian, sortu zen gazte izen, elgoi barren nazi eta aspalditik donosti Donostian bizi da. Batxillergoko Euskal Hizkuntza eta Literaturako katedraduna da eta Euskal Filologian doktorea ere. Bain bat ipuin liburu aurki ditzazkegu, berak idatzia laro gigarren amarkadatik hasita. Ela ere idatzi izan ditu eta saiakerak ere besteak beste. Ba orain eh, fikziora itzuli eta ela berri bat eh, dakarkigu erran bezala e, airaren isla izeneko lana baitu azken azken aldian plazaratu. Ela protagonista, adin ertaineko gizon bat dugu, ogibide zirrati esataria eta rock eta pop zaharrean espezializatua eta aldi berean ere literatur kritikaria. Nora ezean sentitzen da, neska lagunak utzi duelako, baina laizter hasiko dira berri onak sortzen bere inguruan. Neska autobus gidari bat ezagutzen du, harreman posible batek dezakena editore lana eskaintzen diote argitaletxe batean, bere idazle mire adiretsienarekin lan egiteko aukera emango diona, baina protagonistaren izaera txepelak eh, pikutara bidaldezake dena. Ba, Mikel Hernandez abaitua idazleak errandigunaz. Berez da maitasun historio bat. Eta badago bigarren mailako beste historio bat, iruzur literario bati buruz. Berez hasiera batean lehenguaz muazan honetaz idaztea, baina azkenean, bueno, kokatu behar nuen norbaiten bizitzan eta orduan e, maitasun historio bat aukeratu nuen eta azkenean hau nagusitu zait eta benetan e, gai literarioa bigarren maila batean gelditu da eta bihurtu da bueno, maitasun historio bat edo. Esan duzu inguruan ere hainbat gai jorratu nahi izan dituzula, nahiz eta maitasun historioa agian e, gainez hartzen den, ez, e, liburuntan e, hainbat gai unkitu nahi izan dituzula ere. Bai, e, alde batetik esan dugun bezala, ezta mm, maitasun gai horren inguruan badago beste gai bat, eta da e, batez ere gizonezkoen heldutasuna lortzeko zailtasunari buruzkoa. E, horregatik protagonista gizonezkoa e, nabarmen zarragoa da, ez da zar bat, baina bueno, berrogeietara iristen ari da eta ezagutzen du emakume gazte bat, neska bat, amar bat urte gazteagoa. Eta berez ikusten da neska gazteagoa izan arren helduagoa dala gizona baino eta gizonak badaukala zailtasun bat, e, pixka bat heldutasunera iristeko errealitatean askotan gertatzen den bezala. Eta mm, gero e, literatur iruzurrari lotuta badago egia esatearen gaia, etika eta hori dana. E, eh, zer eta bueno, badago hor gai bat, baina azkenean inorkestu salatu nahi, inorkestu aipatu nahi, e, egia estali, estali egiten da, eta bueno, horren inguruan ba, etikaren gai ere agertzen da. Suspensearekin ere jolastu nahi izan duzu? Bai, suspense txikiak, ez da zegertatuko dan maitasun historioarekin, gauza kondo, aterako diran ala ez, e, frustratuko diran, frustratzen direnean berriz ere e, berrazi egingote diran, eta gai literarioarekin ere antzeko zerbait ez Bueno, azkenean gaia argitara aterako dan, e, egia esatera atera eta kontatzera usartuko diran, e, horren inguruan badago suspense pizka bat. E, ez detuzte e, momentu aspergarriak dituenik egia esan. Mm-hmm. E, kontatu diguzu e, novela eraikitzerak orduan e, astapen baten pertsonaiak eraiki zenituela, e, pertsonai bakoitzaren biografia eginez eta urtik sortu egintzala historioa, e, konta pixkat nola izan da? Bueno, berez novela honetan aurreko liburutan baino askoz gehiago landu ditut pertsonaiak eta horregatik noski aldez aurretik pentsatuta neukan e, gutxi gora bera nolakoak izan ziren eta elkar ezagutuko zutela edo alde zaurretik elkar ezagutzen bazuten banekien hori dana ezta, baina bueno, fitxa batzuk, fitxa oso zehatzak egin ditugun hainbat pertsonaiari buruz, e, naiz da gero nobelan ezagertu pertsonaia horiek ezta. Eta, mm, bueno, ba, egia da gero hartu dutela bizitza propioa edo esate baterako protagonistaren laguna handiena hasiera batean noso bigarren eta hirugarren mailan gelditzen zan, eta nik espero nuen baina protagonismo handiagoa hartu du novelan nik idatzi ala. Hori, hori nabarmena izan da. Eta, eta bueno, orduan nolabait dantzan jarri ditut pertsonaiak, eta gutxi gora bera egin dute nik pentsatuta neukana, baina bueno, eh, beren autonomia ere hartu izan dute, eh, eta batzuk nabarmendu dira nik espero nuen baino gehiago. Donostian kokatzen da? Hasiera batean Donostian kokatzen da, baina leku asko agertzen dira. E, esate baterako Frantzian ere ibiltzen dira, batzuk. E, Katalunia aldean ere bai. Mm, Italian, Alemanian, Frankfurten, eh, hainbat leku agertzen dira, ezta? Italiako Venezia batez ere agertzen da. Eta bueno, hainbat lekutan ibiltzen dira, mugitu egiten dira, bidaiatu egiten dute. Eta, zure azken aipamen gisa esango dugu, xehetasunetan esartzea ez gustuko duzula eta alde hortarik e, irudi alik eta e, osatuena izan dezan irakurleak e, ba, horri heldu diozula. Bai, neri horrela narratzea gustatzen zait eta baita ipuinetan ere soilik nobeletan e, ipuinetan normalean ba, gauzak xetasun gutxiokin kontatzen dira edo badaude badago terminologia bat honetaz eh, narratologian eta da ingelsez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ezta telin da setasun gutxegokin pixka bat hizkuntza kolokialetik gertuago eta showin horrekin da nolabait setasun askorekin benetan showin show erakutsi nahi da egoera eta eta ikusiarazi pelikula batean bezala irakurleari gertatzen ari dena eta horretarako xetasun asko ematen dira, eta nerik gehiago gustatzen zait hori. Hmm? Eta horregatik horrela, horrela idatzi dut. E, ez da, ala ere, nubo goman, e, frantxesa, ja beste gari batekoa da, historioak kontatzen dira, eta bar, baina, buen, oraindik ere gelditu zaigo, e, pixka bat, e, hartatik zeo zer, eta, eta gustuko dugu, naiz eta historio zehatzak kontatu eta benetan hasi eta bukatu egiten den historio bat kontatu nubo goman tanker horretan ez bezala. Ba, bueno, ere, ez gauzak xetasunez kontatzeko joera hori gelditu zaigu pixka bat. Ba, guztionek geratzen gara, mil esker. Mm, Kultur alea. Gogo eta txiki bat gure herri honen inguruan, ezta? eskolarriari buruz. Biharko amets, zenbat garen bageneki, zazpi, sei, bost, lau, iru, bi, bat, zalantza hori aspalditik barru-barruan daukat. Zer garen, nongoa garen bageneki, hemengo, ango, orko, zalantza hori biharko utzi beharko zer izan nahi dugun bageneki, bertako, arrotz, etxeko, zalantzau ere, bihar edo etziko. Lehenago ezote dugu etxiko. Bantxon Gazabo, eh, oi hartzu berri duzue, maiatz argitaletxeak berriki plazaratu baitu ere, ilunpetik argira izeneko poema liburua. Amabi amasei urteko gaztenei begira, idatzi duen eh, poema liburua dugunakoa, Jon Zabaleta marrazkilariaren marrazkiekin osatua antxon Kazabonekin mintzatu gara eta berauk errandigu. Hola, pixkate bizitzan joan etorria badak izu izate dituzu, ba, une argi jaguet, ilunagoak, eta bueno, ilunalditxo batian, ba, sin nintzen batzuk idazten, eta bueno, idatziala, ba, bueno, poemak jontzien argitzen, eta nire oerare bai, eta eh, besterik gabe ikusi nuen prozesu hori, eta besterik gabe pentsatu nuen, ba, bueno, gogo eta horiek edo idatzi bezala esen, eh, e, bialtzia e, luzieni, lehen esan dudan bezala, ba, hemen goa pixkat saturatuta daude, eta, bueno, gila e, liburu komertziala ere ez izaten poesia liburu hauek, eta, bai, besterik gabe, ba, hola sortutako produktua da. Gogoetak, e, gai unibertsilak unkituz, e, ba, sentimenduei loturiko gogo ba. gogoeta dira? Ba, gai, gai, gai orokorra dira, betiko e, emozioen mundu hori, ez da, sentimentua, poza, tristurak, eta aleginak eta ezinak eta bai, mm, bai da, lehen esan duten bezala, ba, bizitzaren joan etorrean, ba, dozkagun gora berak eta denak e, sentimentu berdin, berdintzuen bueltan inguruan e, joaten dira gozoiek eta ba, horien inguruan gogoeta egitea. Et, eh, ez, ez bakarrik e, gogoetak saiatzen ez baitare, ba, estetikoki ere pixkal, ba, bueno, zein du ez, e, poema nik uste bi alderdiak zein du bere jula ez, bai forma e, estetika eta bueno, plastizidade pixkal behar du ez, e, orko, erritmo eta rimakin eta horko e, figura literarioak erabili berdia, irudi literarioak eta bar, baina baita ere ba, eduki pixkat beharko du ez, e, irakurleari ere zeo zertan e, eta ne gustatzen zait poema bat irakurri honetan ez laburra izan, ba bueno, begiak itxi eta horretaz pentsarazti irakurleari ez eta hortan saiatzen az. Batez ere <clears throat> gaur egungo ba, gazte jendea, ba, hau pixka biratu, ni behintzatala neuzkanen ere begien aurrean neuzkan e, sekundariako edo bigarren mailako e, eh, ikasle horiek ez amabi ama sei urteko ikasle horiek. Uh mhm. -huh. e, aipatu duzu ere bai naturako elementuak eh, sarri sartze dituzula zure poemetan. Bai, e, zerbait eh, <clears throat> kontatzeko edo gogoetan bat esplikatzeko edo argitzeko ba ba, bueno, e, konturatu ezkeo, ba, ba, bueno, e, ba, makal, makalak eta lizarrak eta e, pixkat, ba, bueno, e, erabiltzea ditut, ba, simbologia hori, ba, pixkat, e, kaldian arkuitzez ditudanak, ez da, bezik eta naturan edo mendian edo baserrian, ez da, arkaitzak eta harriak, izotza, e, lurra, e, istingorra, illa, lintzura, ezkertea, laharra, zurkaitza, larrea, otea, ainarra, eskate, orko lexikuare da, Ba, bai, abiatzeko partez ba, beste konzeptu batzuetan, ba, gustatzen ba, hor gustora edo komodo eroso sentitzen naizelako, ba, naturako elementu hien gainean, Bantxon Pantxon eh, Kazabonen eh, adirazpenekin geratzen gara eta gogoan hartu beraz Jon Zabaleta marrazkilariaren marrazki Zosaturiko ilunpetik argira poema liburua dagoeneko eskuragarri duzuela, maiatz argitaletxeari esker 10 eurotan. Kultur Alea Joan zinetenetik Ba, bidertzean eh, taldearen eh, kantu batekin eh, geratuko gara momentuz, bidertzean taldeak gaur aurkeztuko baitu, Jon Eskizabel kazetariarekin batera, zutaz kantatzeko izeneko diska liburua bi osagai izango ditu lan bereziunek alde batetik Jon Eskisabel kazetariak idatzitako liburua izango baita eta bestetik bitxikeriz osaturiko CD bilduma bat ere plazaratuko baita. Biak liburua eta diskoa bata bestearen osagarri izango dira eta tirada mugatua izango den argitalpen berriuntan beraz eh, bide ertzeanen emezortzi urteko ibilbidearen erakusgarri izango den liburua aurkitu aldi izango duzu Jon Eskisabelek idatzia eta bestetik liburuaren barruan Amalau kantu zosaturiko zede aurkitu aldi izango duzue nun diska untan bidertzean taldeak eh, diskoetatik kanpo utzitako kantuak, bertsio argitaratu gabeak, edo eta egindako moldaketa zain zumbaitzu, sartu dituztelarik. Ba honen inguruko setasunak, ondoko egunetan bilduko ditugu, baina hause duzue, haintzin guztu gisa bidalitako piezetariko bat, joan zinenetik. Joan zinetenetik, udan eren egu da, Joan zineten etik Joan zineten Beti gara gutxi egin Eta beti zarete Gehi Joan zineten etik zuen itzulera Desinatu ez dugun Egunik Joan zineten Joan zineten Udan eren egudar Joan zineten hausia izan da entzule, gaurkoak eman duen guzia. Nera aldetik, besterik ez, bihar arte izan ongi, aio.